You Bir bürümüş sokaklar Palavra anlatır hayat yalanda saf tutar Paçavra gönlüm artık ebedi dilim susar Göz görür kulak duyar Haset aşka el sallar Bir fırtına okyanusa batırır ki kuşkusuz Ben bir kaptan hayat yılında gözlerimse uykusuz Nefes alıp yaşarken ben suyun altı başka yaşam Ah bir dalsam en derine deniz kızıyla vedalar Demirlerini topla git Gemim çoktan karaya vurmuş emirlerini sayda git Çabalarımsa paslanınca çabalarım da hep boşa Çatar kaşım üzgünüm çabalarım fakat boşa Bak bu gece biraz değil bu gece baya farklı Gökyüzünde kayar yıldız ellerimde dilek saklı En derinde gizlerdim hep bir şeytan baktı çaldı Kayan yıldız umudumdu defterimde hüzün kaldı Kaçıncı defterim elimde eskiz Yırtılan yaprak sonuncu sensiz Geçen her gün sahici bozulur denge Kaçıncı defterim elimde eskiz Yırtılan yaprak sonuncu sensiz Geçen her gün sahici densiz Toplayıp Yoksul yok ki şansım döner başıma Üzerimde boynu bükük kayıp kalpte firakım Çalar kapım açar olmaz dert bürünür baştan aşağı Aşınca bendimi ben haykırışım firarım Ay ışığımda yalnız ben suretimde bir alev Vurur denize yakamoz uzaktan izler boş bir ev Koş da gel uzat elini üzüm bağrı yoksulluk Güneş açar içim buzul gün bitince sus ve bir tarafta cehennem Akıl mutlulukta olsa beden her dem cehennem Takvimden koptukça yapraklar sumurdur Çakmaktan çıkan elif yaz gününde dondurur Öyle yapıp böyle bozulur paranoyaklık eğilimi Benim hayat masal değil mi? Evet tatlım doğru Açılan yaprak sonuncu sensiz Geçen her gün sahici densiz Toplayıp bavulumu giderim sessiz Kanser günlerim yok bana çare Sancı girer saplanır kalbe Sahte bu düşleri kahpe gülüşlere Bağladım elbet bozulur denge